Mi smo ehlu delil. Šta si ti uradio za islam? I neće ovoj dani naštetiti nikakva služba. Istinski naslednici vjerovjesnika koji ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunnitskih Posjetite nas www.palta.com Soba put, vjer, soba put. Dakle, ako neko smeta, dobit će fest. Jazakallah hej. Ciklus predavanja sa zimskog seminara Božim 2012 pod nazivom Šta si ti uradio za islam? za islam? Gosti seminara brat Abu Amina, brat Nusret i brat Hatab. Organizator i domaćin brat Bilal. Šta si ti uradio za islam? بلغ الدعوة لنا وانشر الدين جميلا جل إشراقا يحتوينا Snagom svoje ljudske moći, znači vladavinom, postave kadije, postave muftije, postave znači ljude koji su kao što je danas mi danas imamo vjeronauku u školama vjeromuku u školama dođe pop on je hor, on je slobodan. Ime mu je slobodan. On može dođe kakve god će brade, nepočešljane, smrdljivi, makvi, nakvi. Niko ne smije direktor škole kazati pope, oče, kako hoće već, daj malo se dotjeraj, nema smisa, prepačit djecu. I nemoj, molim te, da odstupaš od programa koga je, znači, ministarstvo za obrazovanje postavilo. أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك ili dođe fratar s onim štrikom može reći direktor škole možeš malo vam ovaj, u, u, ovaj, u dvoranc molim te odvež to evo kaput neki djeci će se prepasti ja, mislit će da si ti pošao se vješaš pa usput održi predavanje o, muko mukonauki i odeti. Ne smiju. Aj dođe naš svršenik iz Mekke Medine on kad dođe, onda njega direktor zovne i pogleda ga dokle smo plaće, dokle mu je brada, jel se uklopio, jel mu telefon ovdje, znači, na kajšu, znaš, ovaj, kakav mu je sakov, znaš, ovaj, i onda mu podvuče, nemoj slučajno da iz okvira abdeskih dova izaziš.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 Bog da, da odemo u davu, danas je bos krupa, bosa krupa, bosanska krupa, pijaca ima, dolazi puno svijeta na tu pijacu, čak ima dosta dole iz Republike Mrske, Srbova, našeg svijeta, pa ćemo ako da uz Allahu te barake pomoć, da se ispitamo ponovo sa našim ahlakom, sa našim saburom, sa svim onim što smo ovih dana govorili kako treba da saburamo i da budemo nuhovog mezheba da radimo u tri smjene, jel tako? I da se u tome, inšallah, ne umaramo, znajući da je u tome veliki beričet i da je to Allahu posebno drago djelo da budemo od misionara Allahove tebareke u tala vjere, da pozivamo i da sami primjerom pokažemo ljepote ovoga dina. Vi ste bili sačuvani i mi zajedno znači da sinoć hodamo ili sinoć po tim našim varošima, ali zamislite samo koliko se znači ljudi prehladlo stajalo do 12 sati noći. Aj razumijem razumski kad bi neko kazao ide neko iz Čemerike ili za Australije neka tetka i nositi neku hediju u 12 tačno stiže. Pa ne mre spavat. Ne zna šta je. Jel u ovome obliku ili, ili u, u, u nekakvom denku. Kako je to? Šta ti to tetka nosi? Jel tako? To mogu razumjeti. Ali da ljudi kete znači čekaju novu godinu i nadaju se znači nekom boljetku, a rade ono što izaziva znači sve te boljitke ili što ih znači udaljava od ljudi. Zamisli ti ovaj, praviš sebi još bolje, a činiš ono što te čini nesretnim sigurno poslije toga. Zato je Allahova blagodat kada mi nismo znači, ni imali priliku da to gledamo, hiljade ljudi, kažu bihači pet hiljada ljudi zeblo čitao noć. Skakalo znaš, u Sarajevu na desetine hiljada. U Berlinu kažu četiri hiljada. Tamo u, u, Brazilu kažu dva miliona ljudi. U Holandiji hiljada se ljudi skinulo golo u 12 sati noći i da se kupa u more. Da kažu, poslije alkohola, i gori je unutra hladi. Jel? Pogledajte tog, znači, nereda. A ljudi, znači, iščekuju nešto bolje. La hawla wa la illa billah. A mi, inša imamo pravo da čekamo bolje sutra, zato što nas god strefi na ome putu, mi smo samo triumfovali uz Allahu pomoć. Zato, ovo je samo posjećanja radi, jer čovjek često, i ponavljalo se to u našim vazovima, ono dobije nekakav pesimizam, evo neće ljudi, pa i meni neka dođe, evo neće krajišnici, pa nisu htjeli 130 godina. Znate li da su osmalnije trebale 130 godina da dođu iz travnika u Bihaš. Haj nekako za 30 godina pređu i Merkonić i Jajce i dođu u Sanski most, a u Sanskom mostu 100 godina. Ovo je nekakav zafrkan narod. <laughs> I kažu da ima rivajeta da ovaj narod samo znači ono stukijom primio islam. I zato ovdje naj, naj ovaj, više s čime čovjeka možeš početi u startu provocirati da mu počneš ovjeriti pričati. Moraš prvo o konjima, o traktorima, o Dunjaluku. Kad se dobro izmore ljudi, onda kažu pojavili se vahabije I onda to je nova tema. Dok u srednjoj Bosni povedeš čovjeka, pitaš ga što će ti menša, kaj ne valja ovo, ja znam si na pamet. Babo mi je, znači, mam, išao ja ubacim u turbe svaki dan, on sad sve priča što nema nikve veze što je opasno za islam, ali on se pere, ja ću ako Bog da došte obe i tako dalje. Mekahni ljudi puno. Ovaj. Tako da ne trebamo mi da obolimo tog pesimizma. Ovo je din, na nama je oma alike illa al A na nama je da dostavimo. Pa zato kaže poslanik ali salatu beli u anni voleu ajet. Od mene preneste pa makar jedan ajet. Ti prenosiš. Meni je bio sebe upute posle Allah šanu čovjek koji je primio islam. Pitao me, šta da ti večeras umriš? A ti vi znate da se smrt u ovome kod ovoga naroda zove tabu tema. O tome se ne smije pričati. Odmah ljudi nemoj tu, obama vidiš ima srčani bolesnika, tu, <laughs> pitanje otvaraj. Jel? I Čovjek je meni tu rečenicu postavio, ona je mene, ja sam ošao kod Kobajagi na neke pjevače u to doba da vas sačuva i oprosti, ali ja sam bio pokisao čitao noć. Sve me pitaju šta ti je, što si to raspoložen, treba li šta, boli li te šta, jer unutra kad ti neko nametne nešto i kad nešto se zakači za tvoje srce, ti s tim, jel, znači, opterećen. Pozitivno negativno, pa sam se vratio i sve sura što sam nao pručio, došao dete i ja to napu zapo ne znam dalje. I onda je počelo daj je prijevod Korana, daj ovo, daj ono, prva džuma, hladno vruće, hladno vruće, hladno vruće, ko da je Efendija u mene samo gledao, možda i gledao, pošto je mala džamija u Njemačkoj je bila, nije imao kuda plavo gledati. Ovaj. <coughs> Zato kažem, mi treba da govorimo, mi treba da pozivamo, a uz Allahu pomoć rezultati pripadaju Allahu subhanahu wa ta'ala. A pored toga Allah nam daje zbog naše slabosti da vidimo, evo vidiš, nije ljudima teško doći iz Hadžića, iz Goražda, iz znači sjeverne Bosne, istočne Bosne, centralne Bosne. To je ko hoće, ofi dalike felijete nafes ili Zato neka se natječu oni koji hoće da se natječu. Vraćamo se našoj znači, temi tepsijska nauka. Završili smo sa riječima šehol Islama koji je objašnjavao ono čemu se i mi pridružujemo tom rađihu kakav je stav prema znači tefsirenju tabiina. Sad možete staviti naslov vrijeme u kome je počelo zapisivanje tefsira. Ili period u kome je počelo zapisivanje tefsira. Rekli smo jučer bilo i prije pomalo pojedinačnih slučajeva da ljudi nešto zapišu, ali uglavnom je znači osnova, kao što smo mogli zaključiti kod ashaba, i kod tabijina bila telqin. Bila znači usmena vizija prenošenja rivajeta i to je znači uzelo dobar, dobar dio vremena. <coughs> Kaže, počelo je zapisivanje pred kraj prvog hiđarskog stoljeća. A u tome periodu je upravo i počelo zapisivanje znači hadisa poslanika sallallahu alejhi ve selleme. U stvari vidjet ćemo za kratko da je osnova tog zapisivanja da su bili znači rivajeti, to jeste hadisi, pa je tada znači tefsir bio jedno od poglavlja, ono što mi danas kažemo bab ili abuab poglavlja, znači hadisa. Pod nas zapisivanje je prošlo ili pisanje tefsira je prolazilo određene faze. Znači faza broj 1 pisanje tefsir u obliku jednog od poglavlja hadisa. Kao što znate da u hadijskoj nauci imaju babu tahara, babu zeka, babu sala i tako dalje. E tako je znači i tepsi stavljan u knjige hadisa u jedno od poglavlja. Znači u prvo doba ili u prvoj toj fazi hadis se pisao ili tepsi se pisao znači u knjige hadisa u jednom od poglavlja. Znači šta razumijemo iz ovoga? Nije se znači kad je počeo, zapi, kad je počeo zapisivanje tefsira, nije to postalo, postalo zasebno djelo, nego je to znači ovaj stavljano u poglavlja, u knjige koje u osnovi znači govore o hadijskoj nauci i o hadisu. Znači tek će kasnije doći da će se pojaviti ljudi koji će ići znači od početka Kur'ana redati sure kao što su poredane u Koranu i tefsiriti onako kao što je to danas nama pristupačno da možemo znači ovaj na svakom koraku dođu takvi tefsira. Prvi koji su pisali ovakvu tefsir, stavljajući ga u poglavlja, znači hadisa, bili su Zaid bin Harun As-Sulemi. Zaid bin Harun As-Sulemi koji je umro 117. hijđarske godine. A mi smo rekli da je počelo zapisivanje pred kraj prvog hijđarskog stoljeća. Zatim Šu'be 117. Šu'be bin Hadžađ koji je umro 160. hijđetske godine. Umro 160. hijđetske. Waqija bin Jarrah. Ha? Ja, kako se ja rekao, Ne, rekao si Waqija. Waqija. Bin Jarrah. El Jarrah. Jarrah. Šta je al Jarrah u arapskom jeziku? Ha? Hirurg. Fati se nožaj, gledi. Umro, znači, 197. hijđarske. Abed bin Homeid, umro 249. I mnogi drugi. Znači, ovo su <laughs> najpoznatiji zapisivači, znači, tepsira u knjige hadisa, kada je počelo, znači, zapisivanje tepsira. Pa znači, po čemu se ovaj prvi ovaj period ili ova merhalatul ula, prva faza ističe, znači pod broj jedan <clears throat> držali su se seneda, <clears throat> pod broj dva nisu odvajali tefsir samostalno, nego su ga stavljali u poglavlja hadisa. Po tri, nisu stali samo na merfu. Rekli smo, šta je to el merfu'a? Šta je el merfu'a? Znači nisu se zadovoljili znači, samo s tim da su znači ono što je se diglo skroz do poslanika sallallahu alaihi nego su uzeli i tefsir ashaba i tepsir tabijina. Znači, može stići. Mhm. Znate li da je naš brat Hatam hođa koji je došao te obe? Bio hođa i došao te obe. Takbir! Allahu jedne prilike mi ovaj u manjcu gore u Njemačkoj i sad ovo ko što vi radite, ja vam pobjegnem ujutru na halkama, odem da pripremim nešto i tako, da dobijem dozvole, znaš kako je, treba četiri dozvole dobiti, svašta nešto. I ovaj, mi u Manjcu i sad bili smo na ja mislim jest i šepi kod I ono, predavanja ujutru, ovako ustaljeno, znači halke. I sad mene je zapala jedna halka, ima tu naši ahova, neko je ze, zu, neko je dedidu, du, tek ono početnici, jel tako? I sad dođe do jednog brata s velikom bradom, umro je Rahmetullah Ali prije 15-20 dana. Bio je dobar sanetlija, Allah da vam dadne lijep džene. Inače, bio je glavni imam u Prnjavoru i onda prije samog rata ode u Norvešku i gore sa Somalicima, Arapima i ostalo i ovaj, i sad uči on Kur'an, fino uči, solidno. Kažem ja njemu, ehlu brada, reci mi ovaj, gdje ti to tako naučio? A on gleda u mene, on je bio ozbiljan, kaže ja sam bio hođa pa sam došao te obje. Ja mislim on se šali, a pa stvarno znači kasnije sam došao do informacija da je bio hođa i da mora doći te obje. Subhanallah, ovo su teške riječi. Ali istinite. A istinite riječ. Svi mi moramo doći te obje, a pogotovo oni koji, znači, vidljivo, draga moja braća, Malo ćemo teme, pa ćemo se vratiti. Znači, munafici u vrijeme poslanika, sallallahu alejhi ve Znači, sve isto koje bubekri izgledaju, ko Omer, ko Osman. Znaš, ti danas vidiš čovjeka, znači, moj did, rahmetullah, ili Omer, ga leži gore na brdu. 63. ovamo gore na brdu, na brigovima, prodao imetak metak da se bježi za Tursku. Ja sam to ispitivao preko didova, zašto je to tako bilo. Kažu, tad je Džemaludin Čaušević, u Ulema, izašao javno, krvatao dijelo i rekao mi trebamo da, da budemo evropski muslimani. E sad zamisli kako su tu informaciju i vijest primili ljudi u čakširama, u ovakvim košuljama do koljena, žene pod zarovima, još uvijek je borba, jel tako, kriju se pokućama. Ili kažu podbradla se, to je bilo znači nakon skidanje zara, podbradla se znači ovda sveže mahramu, tako da jednostavno samo je vidiš nos i oči i to nije toliko zavodljivo kao kad se jel, ovaj, danas obuku ove što misle da su pokrivene one stvari otkrivene. I rekli su tada te ađe stare ovdje se ne može islam održati. Odeše gaće, ode košulja, ode čalma, odeše turbani, Moramo bježati odavde. Sad mi, kad idemo u ovo zeleno jel tako vidimo Bošnjaka u Albaniji, vidimo naših goranaca, jel tako, kažu gora, pa zaustali se na brdima da vide kuda će dalje, tu ostali, torbešima, nosili torbe, jel tako. Sve je to narod koji je povlačio se, eto mi odavde, mi krajišnici kažemo mliko, tačke, znači mi smo ličani, jel tako bježalo se prema dva šehera kad je, jel tako, ovaj, počelo da se, da muslimani osjećaju nesigurnost. Znači, tada je on kazao, mora se biti evropski musliman. I to didovi neki nisu mogli podnijeti, moj dedo prodao, znači i meta, treba ići u Tursku, došla zabrana, ne daju i ostali smo onda vam kupio na nekom brdu imovinu i tako. Hoću da kažem, znači u vrijeme poslanika ali salatu sam prvo doba islama znači vi da čovjeka vidimo on ko vlah izgleda jel tako priča mu nema mu maša u riječevu kamo šta drugo i mi kontamo on će, on će neki nama hajer donijeti zato što mu ime na hasu jel tako ova još su drugi dalje zabludili, pa ti vidite primjer radi u Turskoj sada ima pokret koji hoće da proglasi Ata Turka poslanikom. Imaju milijone ljudi već na spisku. A oni što ga nisu proglasili poslanikom, znači samo ga spomeni po, pogradno, ja sam gledao sam džaklija u Istanbulu, ti onako sjeli popijem čaj, a musafir, zemo i tako dalje, šta će ti ovaj pas vamo <laughs> Kaže, je bre, zemo, da nismo zemljaci, sad bi ti ja pokazao ko je pas. <laughs> kaže, otac Turski. Jel tako? Ono ko smo mi ili naši ovaj, naši roditelji bili začarani i zatrovani komunizmom. Jel tako? I zato kad kažemo ovo da se vratimo hođa bio pa došao te obe, ili ovaj bio, znači nama je, su uprljani mozgovi na ovim prostorima, jer u protivnom, kako bi se sa nama deveralo da mi govorimo izborni islam i da pozivamo izbornom islamu, ponovo se ljudi raše ugače u dželabije, u brade i nikabe, u prirodnost, pa kako će to kralj, car Petar prihvatiti i kako će to opet ova Evropa prihvatiti. I uvijek se to nešto nameći i na kraju vidjet ćete da će nas optužiti da smo mi glavni krivci što bošnjaci ne mogu da uđu u uniju homoseksualaca, pedera, lezbenki, čuka, mačaka, na haule vola kuvata illa Allahu akbar, al džihad, mašala. To u Turskoj završio Mašala. Nosao sam, mašala, Allahu akbar. E, idemo gdje smo stali, a znamo gdje smo stali. to je druga faza kroz koju je prolazilo zapisivanje, znači tefsira. Evo već, znači u drugoj fazi postaje nauka u tefsiru potpuno samostalna. Znači posebno se znači pišu tefsiri sada po sistemu kako je poredan Kur'an, to jeste kako su poredane kur'anske sure. Zabilježio je šehul u temije u obnu Hillikan, u obnu Hillikan, da je prvi koji je man sannafa fi tafsir Abdul Melik, Abdul Melik koji je napisao ili počeo da reda, piše tefsir, znači potpuno ovaj samostalno. Prvi koji je znači samostalno i neovisno pisao tefsir neovisno znači od drugi ovaj, e, polja u islamu, kao što smo rekli prije da je se miješalo sa hadisom, <clears throat> bio Abdul Melik bin Đurejić, rođen 80. a umro, 1000, a umro 140. Hiđarski. Rođen 80. a umro 140. Znači, zabilježa jednu temije, koji je dalje? U obnu Hillikan, Hillikan, tako ovdje stoji kod mene. Knjiga, to je knjiga neka. Obnu Hillikan, to je isto neki učenjak znači koji je pomenuo to. A? islam i taj to. Jest, jest, jest. Ima ovo, znači u Fetavu Ibn Terimije, ko želi da zna, znači Safha 20, znači ova doba, znači vidiš kraj prvog stoljeća, ulazak u drugo stoljeće, znači ovaj, jer prvo vidiš, ide prva nauka. Mi kad gledamo i tefsir, znači, zašto se prvo zapisuje hadis? Zato što je to osnova jel tako? U tefsiru može biti jezičko gledanje, jel tako? Može biti štihad tabijina, štihad ashaba, to nisu hadisi, jel tako? E. <laughs> e. da umremo? dobro, dobro, dobro. Kasnije se sad, znači, jel, kad se stavi sada hadis, jel tako, ovaj, ono, ne bi mi sada pogrešno shvatili, znači, pa ko je, gdje je onda fik u vrijeme poslanika, ali islam? Gdje je fik u vrijeme, jel tako, pravednih halifa, gdje je fik? Znači, ovaj, e, znači, on je postao tu. Znači, ali se i, fik i sva nauka, znači, prenosila, jel tako, usmeno, Sad se piše i polako postaju, mi ćemo možda ovaj sutra prvi čas obrađivati kako je došlo do ovaj razmimoilaženja fakiha što su bili osnovni razlozi da su, da ovo danas imamo mezhebe, da ovo, da ono, tačno da vidimo, nije to ko što nama možda neko kaže, znaš, ovaj je manje znao, onaj, ili, nije to bilo mjesta strastima i tako dalje, nego jednostavno vidjet ćemo da se različe nekada zbog jezičkog, pa primjer radi tamo kad se kaže ovaj, znači da primjer radi ovaj, korup, spominje u sura al-Bakara, Jedni su otišli da je to nečistoća, tako se u jezičkom, znači, jezičkom pogledu može razumjeti, a jedni su da je to čistoća. I na osnovu toga dolazi je tako odmah do, ovaj, do znači, svatanja. Jedni su ovaj, rekli da je nasilje, da je to znači samo tri dlake, u stvari kad se ovaj to kaže, vam se ovo bi, jedni su otišli da je to čitava glava, jedni su bi ovo razumjeli da je to samo nasije, tri dlake, jedni su da je četvrtina i zbog toga dolazi onda do znači razmimo ilaženja kod islamskih učenjaka. A nakon, znači, Abdul Melika su još poznati Ibn Mađe, koji je umro 273. godine, 273. godine, <coughs> Ibn Đerir Tabari, umro 310. godine, umro 310. godine Ebu Bekr al-Mundir Neisaburi, Neisaburi, 318. godine umro. 318. Jeste. Ovo muslimo je Mogu se naći ova djela. Bogu, Bogu. Ibn Ebi Hatim 327. godine 327. Ibn Hibban 369. godine govorimo o čemu? O umiranju, tako? Mhm. Al-Hakim 405. godine. Nešto od ovoga ima, nešto je od ovoga, razumiješ, izmrlo i ispaljeno u Bagdadskoj, znači, ovaj, knjigoteka su navali Mongoli, Tatari. Ovaj. Međutim, ima dosta toga što je spomenuto, evo vi ste vidjeli znači ove, ove sve ljude koji su spomenuli. Kod njih je svio znači zajedničko da su oni vodili računa o senedu i ovome tradicionalnom prihvatanju tefsira. Mi ćemo kasnije govoriti znači o ehloreju reju. Znači kada se pojavljuju znači ovi jezičari, šta ja znam, filozofi, znači ovaj koji naginju znači više razumskoj toj školi, tako da ovi, znači, malte ne, svi uzimaju jedni od drugi. I još tragaju na drugim mjestima. U Abnu Mardawi, u Ibnu Mardawi, 410. godine umro. Znači, ovo su od nekih samo koji su, znači, najpoznatiji bili u tom periodu, koji su zapisivali nauku, znači, o tefsiru. I svi ovi, kao što smo sad kazali, znači, ono što je kod njih bilo zajedničko, jeste da su svoje tefsire vezali za ono što je prenašeno od poslanika sallallahu alejhi ve selleme pa oni su, oni su znači svi ovi ljudi su ehlul hadis šta je hakim šta je njegov mustadrek šta je ibn Hibban jel tako ibn Mađe sve su to veliki muhaddisi jel tako Đerira Tabari svi su oni bili muhaddisi jel tako i onda su samo znači vremenom kako se je nauka znači proširivala jel tako, oni su ovaj, e, počeli da, znači, otvori još jedan novi melef, jedno novo područje, jednu novu oblast koja se nazvala Tepsir u smislu znači da ima znači ovaj svoje nazive knjige da ima znači ovaj a istini je menheđ znači u tome u tome tumačenju sad će doći do krize rekli sam znači pod broj jedan da su znači da ono po čemu su se oni iscali to njihovo zapisivanje u ovoj drugoj fazi, pod broj jedan, znači da su vezali za poslanika, ali salatu selam, ashabe i tabine. Pod broj 2, Sened je bio povezan od njih pa skroz gore i od ozgo dole. Znači od ovoga koji piše skroz do poslanika sallallahu selam. Znači gdje god ovaj e, mogao znači imaju oni tačno ajeti jel tako koje je protumačio poslanika ali salatu selam Kur'an Kur'anom ovaj, Kur'an sunnetom, ashabi tumače, sve je to znači bilo, nije bilo prekidano od njega do dokle se može. Znači, ovo je akcent, slično je malo prije smo kazali, znači taj akcent na taj Sened da je povezan. I ovdje se znači, ono kad se kaže sened, to je znači, spominju se imena, tačno ko je prenio od koga, znači Toliko je se išlo precizno, znači ako prenosi čovjek određen je tumači ga, onda prenesi sve imena koga je tako protumačio. Jel tako? Mi danas kad, kad citiramo hadis, mi kažemo od Ebu Hurere bilježi Buharija. Jel tako? Ovaj. Kome je Ebu Hurera prenio? Taj, ha? To su oni znali. To su oni znali Mi, to, mi Ebu Hureru zaboravimo. Jel tako? Jel zaboravimo da je kod muslima, pa odemo na drugi, ovaj, na drugi sahih ili tako dalje, ili neku drugu knjigu. O, to je kod njih bilo jednostavno, znači, ovaj, kad prenose, i zato mi danas, ovaj, kad čujemo, ima neki, znači, učenjaka koji koriste, znači, takav stil, dosta se, znači, vežu ti učenjaci na Albanija. Oni puno govore, znači, sa tim lancem prenosilaca, pa vežu, pa ti onda usput kažu šta je ravija jeo, pio, gdje je boravio, kod je hodo, dadne ti formacija dok ti dođe do samog metna more. I zato ovaj neki prigovaraju tome, primjer radi Bin se Jusemin ova saudijska ulema, oni kažu običnim masama to treba talibul ilmu, ovako na halkama i tako dalje, ali običnim masama ti njega sad tamo vamo, ana, ana, ana, i tako dalje, ovaj je donoga, ovaj je donoga, on to sve dok posluša, on se već umorio. A cilj je da on dobije metn da ga razumije i da radi po njemu. I ako je moguće zapamti ko prenosi taj hadis i koga, koga bilježi. I tako je. Zato je svaka generacija ima posla. Ti vidiš danas primjer radi zašto se ovaj eh, akidatul tije stalno obnavlja pa ovaj radne šer, pa onaj radne šer. Zato što mi sve što idemo prema kijametu, mi slabije znamo i svoj jezik, a kamoli taj izvorni arapski jezik. Pa zamisli ti sad dođe dođe neko i naučio nuniju od Ibnu Kajima i počne da nam drži hudbu. Ja znam u Bočini bio jedan brat Arab, Saudijac, on kaže Egipćanima, Marokancima, Tunežanima i ostalima, održat ću vam hudbu, ništa ne razumjeti nećete. I on je održao hudbu i oni kažu, ništa te razumili nismo. <laughs> znači, sva mu je hudba bila u stihovima. I zato, ovaj, ko savlada dobro prevođenje stihova, on je otprilike fino savladao arapskim jezikom, sa žvakom. Međutim, čim staneš pred tihove, a tu ima, znači, ovaj, ono ko kod nas, znači, da se rimuje, jel? Da se spaju nekako riješ, da udaraju jedno, ovaj, nemoj putem trčati, možeš zube potući. To je hasret veliki, nemoj se ti krivo klijet, da ti dadnu sav svijet, jer ćeš mušno umrijet, veliku muku podnijet, to je mene moja nena učila. <laughs> Nemoj nosa kopat, ni kalja, to je hasret veliki. Tako nešto su oni. Ovaj. Po tri, u ovoj znači fazi nisu imali jako mogućnost da ocjenu svaki hadis i da ga stepenuju. Znači oni su imali senet, imali su te ljude, kasnije će se tek jel da pojaviti ilmu, jel tako, džerh ta pa će se početi znači sada ispitivati ti ljudi koji su preli te senede. Oni sada imaju znači senede, međutim ne mogu za svaki sened u toj fazi da tvrde da je posto sahi. Kakav njegov stepen? Jel sahi, jel hasan, jel baif ili oni još znači ovaj e, da kažem ogranci hasanu sahih ili sahih ili gajrihi ili ovaj <clears throat> vrste daif hadisa kao što je mursal, kao što je i tako dalje. Jedino se među njima isticao a samo ovdje ovo. Kad kažeš e, da, nisi imali mogućnost da svaki hadis, jel misliš općenito svaki govor, ne, da se ne, da odnese samo na hadis. svaki asar, znači svaki, šta je, šta je hadis, jel tako? To je sve što je nešto što se prenosi. Neko rekao, jel, pa u to može da uđe, znači, asar, može da uđe, znači, sve te, znači, da kažemo, predaje koje su došle, znači, oni su imali lanac, ali nisu mogli da, znači, ovaj, e, u svakom momentu budu 100% sigurni za svaki rivajet, znači za svaki taj asar da je on na stepenu sahiha. Ibn Đurejđ, sujuti navodi da je Ibn Đurejđ već počeo da, znači kada uzma neke rivajete da odma dobro, dobro, znači ovaj, i raspitiva se odma od, o svim tim, znači ravijama koje, koje prenose. I po četiri, ulazak puno israelijata koji se zapisuju u tefsire. Znači, ehli sunnet u pogledu israelijata ima stav daju saddikuhu itlakan, wala kerdibuhu itlakan. Znači, ne prihvata sve ono što kaže ručke bez ikakvog, znači, ovaj, niti odbacuje. Znači, a u stvarima, znači, ako dođe, znači, ovaj, u oblastima posticanja ljudi, kao što je Vazi, tako dalje, pa imamo ajete hadise koji govore o tome. I usput imaju neki israelijati koji, znači, su min babi e targhib ili tarhib, znači, sine posticanjem, znači, donošenjem radosnih vijesti ili zastrašivanjem, a već imamo prije toga, znači, jasne, upečatljive tekstove koji govori o tome, nema smetnje i to je onda dobro. Međutim, ako bi se, razumijete li, ovaj, u pogledu akide i gajiv stvari došlo samo sa Israilijatom. Ja ću vam navesti jedan primjer. Znači, kod nas se melek smrti zove u bosanskom narodu Azrail, ili tako? Odakle dođe Azrail? A? Il, Israilijata, jel tako? Ovaj. Znači, vi znate da se kod kod ovaj e, prijašnjih objava Melek, znači Džibril, se zvao Namus. Zbog tog svog, znači vi znate da komarac ima ta krila. Pa su ga tako zvali. Kao što je rekao Oraka ibn Neufel, jel tako? Kada je poslanik sam došao iz pećine i kada je ovaj, rekao šta mu se desilo, kaže, a to je dobro. Kaže, i prije dolazio Namus, misleći Džibril, ova, I tako, znači, dolazio sa objavom. Tako da sada imamo ovo ime. U čitavom Kur'anu i sunnetu mi čujemo وَإِذَا melaiketu i kada i meleki budu čupali dušu ili kada dođe melek smrti melekul meut nigdje nema njegovo ima imamo imena meleka po Kur'anu jel tako tako da u ovome slučaju ovo odbacivamo i ne uzimamo zato što ovo stvarak ide mora doći znači jasan tekst koji, jel tako, ovaj, nam daje za pravo da, da se mi toga držimo. E to je i još jedna, jedna specifičnost vezana za to. Mhm. E, ja ću vam nas primjer, najlakše možda, ovaj, isto Izraelijat, e, kaže, Isa ali selam pitala zašto si e, usmrtio tog i tog mog pomoćnika, bio mi je dobar, kao raznijeli su ga psi, razdrali su ga psi. Pa Allah kaže, nisam, znači, on kod mene ima počasno mjesto, nisam našao drugu smrt, osim takve kako bi zaslužio mjesto kod mene. Ako se spominje Allah Žašanu, pa se ovaj govor pripisao Allah kako onda da gledamo? Isto ovako, ovo je Al-Qaide. Al-Qaide ula Al-Qaide thanije. Nema smetnje. Kaže u arapskom svijetu, jedan profesor u arapskom jeziku objašnjavao قال يا أيها التلاميذ اليوم القاعدة الأولى تقول كذا وكذا ove štajci ga prisluškivali i on spominje Al-Qaidu i odjednom kaže oni na času kad oko škole znači diverzanti helikopter u zraku, tenkovi lezi, čarape na glavama ustani, ko je došao, ko, koga vi ovdje sada poznajete ko je iz Kaide stigao, imate dvojicu, trojicu kažu neku, već ste spomenuli jel, ovaj. a to je pravilo Kao što je čovjek nazvao svoju ženu Rijadu, krenuo prema Džidi i rekao, večeras kad dođem, bit će eksplozija. <laughs> A on pojma nema, nema nikakve veze on, džaj neki, Saudijac, daleko. Um, došao kući, opet helikopter u zraku, sipa i i ostavlja kosa, sva se tu. Zato treba voditi računa ovaj, šta govorimo, jer ovaj, dok drugi to znači mogu, oni hoće da pogrešno razumiju, oni hoće. Oni hoće da pogrešno razumiju. Evo kupujemo ja i Šeh Nuset i Hakija Kanulić neko u kući tamo u Kalesi. Kupili već ja imam kuću u Kalesi, a ne znam da imam kuću. <laughs> Jeste. Samo nemam znači ovaj u katastaru nije zavedeno, morat ćemo izolirati. E, idemo dalje. susreti Božem 2012. Šta si ti uradio za islam? al Treća faza kroz koju prolazi ovo znači pisanje tefsira, bolje nego zapisivanje, nekako vam je zapisivanje, pisanje, ma dobro sve to. Ovo je bila teška faza u povijesti tefsira, kada počini sene da se skraćiva ono što mi je rekli, ne, puno je to ljudi, što to stalno ponavljati. Ovaj, pa se koristi riječ rivajetu anselef. Rekli bi, prenosi se od prvih generacija. A se ne spominje tačno ime od koga. Prenosi se od prvih generacija ili selefa. Pa su ovu, znači, fazu neprijatelji Islama, otpadnici, monafici i ostali dobro iskoristili. Nije ovdje navedeno, ali to je Znači, to je već, znači, još malo pa će šehol islam, još malo pa će Buharija, znači to je već, tu su mezhebi, tu je, jel tako, ovaj, znači, već su one dinastije, dinastije već vladaju, jel tako? Ono već 5 iz generacija. Islam se proširio, došao već do Kine, jel tako? Ovaj, ako je Ibn Omer bio u Azerbejdžanu, jel tako, a on je ashab, dokle onda, dokle su došle treće generacije, četvrte i tome slično. Znači, ovaj oblik, kada se počelo smanjivati, znači, seneda, ili ogran, e, ja, ograničavati sened i vezati to, rekla su prve generacije, počinje se miješati ono što je sa'i i ono što je da'if. Jer čim se ne spominju imena, već onaj ko bi htio da, da malo zna on tamo neku graviju ili šta ja znam, već polako to je ovaj međhul. Sad se kaže prve generacije. Pa može biti ovaj, može biti onaj i tako. Znači, Israelijaci punom parom pričaju, zapisuju se, sad se iskratio, znači sened, jednostavno, šta je za očekivati? Hoće li neprijatelj Islama, jel tako, spavat? Jel tako? Znači, upravo počinje, znači, da se ubacije sada ovaj, u tefsir svakakvih govorova i tome slično. Pa zato mi kažemo, poslanik ga sam kaže, hajru kuruni karni, thumme ledine jelunehu, thumme ledine jelunehu. Znači, ove tri generacije, znači, ashabi, tabiini i tabi tabiini, znači, generalno, kad se uzme, znači, ovaj, cjelokupno, oni su bili na hajru. Nakon toga, znači, počinje, na, počinje slabljenje. Onda imaju jake znači regije ili jake manje skupine, ulema, njihovi učenici, koji se znači isto drže za ovu, znači ovu tradicionalu koju su ove tri generacije. do, do I u ovoj fazi, znači počinje još jedna opasa, sve ovo vezano za treću vrhalu, govor o tefsiru koristeći razum. Ja mislim. On kaže ovako, sudan kaže kao ovako, ja, ja mislim. La haula wala illa billah. Ima ovdje, znači, kaul koji je mahmud, koji je pohvalan, je tako? Da ti govoriš, znači, sa jezičkog aspekta, e, isti ti je menheš koliko dovi ljudi, znači, to se uzma, uzma u obzir, jel tako? A ima, znači, ovaj govor koji nije pohvalan, koji je mezmum, jednostavno, znači, čovjek iz strasti govori, ovaj, e, ne drži se nikakvog kalupa koji je postavljen, kao što mi danas imamo. Ja sam, znači, ako nije 90 i, i, i, jednu osma, deveta, idem ja iz Sarajeva i čeka me momak onda na onoj petliđe, često ona djeca romska prosi. Ovaj. I momak stopa, ja mu stanem. Znam ja njega, onako iskaknja je on. Išao je na teološki fakultet u Sarajevu. Prva godina, ovaj. I Kaže, moram nešto interesantno reći. Danas sam kaj imao ispit iz Akide, a Akidu mu je predavao neko koje je ime jako zvučno. Pa je došlo pitanje šta su židovi i kršćani? Ili ko su židovi i kršćani? Ja sam, kaže, napisao, oni su nevjernici i potkovo to, lepad kefara ledina kalu inna Allahe salif salata. I naveo još, kaže, taj neke hadise i kaže, ovaj, to ja odgovorio. A danas smo, kaže, dobili ili je to nekad prije bilo pa su danas dobili te ovaj, e, tekstove i kaže prekrižen je odgovor, napisano je netačno, dole piše ispod nemuslimani. A u stvari ovaj nemuslimani. Šta je ovo filozofija? Znači, ko su židovi kršćani? Pa pitaj me, jesu li židovi kršćani muslimani? Ja ću reći nisu. A postavljaš pitanje, ko su židovi kršćani? A predmet je akidat E, to je to filozofiranje. I oni danas dani, znači, treba da znate da su, znači, ovaj, često mi čujemo, ja kad sam uključio sa šehom Rodenijem, pa smo krenuli u ovoj džami, i sad, ovaj, Neko mi je od moje braće rekao kako neki ožen se raspio sa njima i rekao šta vi hoćete, pa i ona je Božja kuća ono preko puta, crkva ona. Kaže subhanallah, svaki dan čovjek najmanje 17 puta kaže gajl magdubi alihim prije toga ovaj, navodi kršćane, u stvari na kraju kaže vola balin i oni su zabludi. Znači mi svaki dan znači gruhamo moji u aortu. Da su zabludu, zabludi. I ti opet kaže, kad na kraju kažeš ono je Božja kuća. La haula la illa Jel? Pa su to, znači, to je ta neukusna, neukusni taj rej gdje počinje da se... I ti sad kad bi pitao, ja sam pitao jedno ono djete što prosi u Sarajevu, kaže, amđe može pola marke, hajde da odradiš. Kažem ja, gdje, gdje je Bog? Kaže, gore. Gdje su lopovi? Kaže, ovda. <laughs> Evo te kod Da pitamo toga na teološkom, on bi rekao, to je, to je seljačko pitanje. Ti si pravi seljak. Seljačina. Kao što oni, znači, ovaj, ovaj ismijavaju se znači, na ta pitanja, la haula, la kuvvete illa billah, iako su to znači, temeljna pitanja naše akide. Vidjeli ste kad ima narod koji ne zna gdje ime Bog ili koji ime Bog, šta se sa njima dešava? La haula, la illa billah. Znači pojavljivanje, znači ehlu reja, pa oni koji dolaze nakon ni, sad došle su, novi, dolaze novije generacije, nailaze na, ta, na ti puno govorova, jeli ovaj, s razumske strane, ljudi, znači, ovaj, već je ne dobro skraćen, poubacao se puno Israelijata i puno ima sada govora koji, znači, onako <coughs> govor ljudi po svojim strastima mnogo čega su kazali, mnogi to uzimaju novo za gotovo, misle da je to sve povezano i dignuto, znači, do poslanika, sallallahu alaihi sellem. Četvrta merhala, četvrta faza i ona se, znači, proteže skroz do našega današnjeg vremena otvorila su se znači širom vrata tefsira. Pa u njemu ima ono što je prednije od zlata, ima u njemu ono što je otrovnije od bilo kojeg otrova, pa nakon što je bio znači tefsir prenošen od poslanika sallallahu alejhi ve selleme, ashaba i tabiina, dolazi znači do tefsirenja po sopstvenom razumu ili fanatično određenom mezhebu, pa svaki mezheb traga za ajetima koji bi mogli da opravdaju njihovo tajalište, ulači se na široka vrata filozofija aklanijini, kako ćemo prevesti. Ovi, pa ja, Najviše ovdje, znači, utječu, ne mora to opisati, znači, mezevska podijeljenost. Znači, sad svaki mezev ima svoje stručnjake, ima svoje, ova, i ovaj, tu puno igra ulogu, znači, koje u datom momentu namjesti gdje ko je halifa, kojeg je mezheba. Mi kad gledamo sada zašto se hanefijski mezheb najviše proširio. Jel tako? Logički bi bilo da se, jel tako, ovaj, medijski mezheb najviše proširi. Ili ovaj, mekanski mezheb najviše proširi. Znači, pogledaj Ahmed ibn Hanbala gdje živi. Ne živi ni u Mekinu Medini. Živi u Bagdadu. Jel tako? Ovaj. Zato što su tada, znači, namjesnici ako oni uzmu određen mezheb, određenu pravnu školu, onda oni to znači snagom svoje ljudske moći, znači vladavinom, postave kadije, postave muftije, postave znači ljude koji su kao što je danas. Mi danas imamo vjeronauku u školama. Vjeromuku u školama. Dođe pop, on je hor, on je slobodan ime mu je slobodan, on može doći kakve god hoće brade, nepočešljane, smrdljive, vakve, nakve. Niko ne smije direktor škole kazati pope, oče, kako hoće već, daj malo se dotjeraj, nema smisla, prepačiš djecu. I nemoj, molim te, da odstupaš od programa koga je znači, ministarstvo za obrazovanje postavilo. Jer ne, gdje će direktor sa njim pričati, on je otac. Jel tako? On je otac. Gdje će sin, babre, babo, ko, ko, sad sam ja, ko je sad ogazda? Ili dođe fratar sa onim štrikom, na. može reći direktor škole, možeš malo vam ovaj, u, u, ovaj, uz borac, molim te, odveš to, evo kaput neki, djeci će se prepasti. Ja, mislit će da ti pošao se vješaš, pa usput održiš predavanje o, o nauki i ode Ne smiju, ajde dođe naš svršenik, iz Meke i Medine, što kaže šeh, da sam znao da će tako šiša brade da im otkupim i da ih pohranim u arhivu pod imenom i prezmenom, bio ovako jedan brada čovjek, evo kad je odložio, uspješno je ova otkupljena, Marku je plaćena, znaš, buna nije skuplja. A ovaj, on kad dođe, onda njega direktor zovne i pogleda ga dokle smo plaće, dokle mu je brada, jel se uklopi, jel mu telefon ovdje, znači na kajšu, ovaj, kakav mu je sakov, znaš, ova i onda mu podvuči, je slučajno da iz okvira abdeskih dova izaziš. I meni je pričao jedan vjeroučitelj, kaže, a on nema stvar, Allah ga tako stvorio, ima sam malo brade ovdje. ova. I kaže, sad ja pričam djeci o poslaniku, sada a ne smijem ja njima sada plavo, nego ja njih moram ispitivati da me ne proglasili vehabijom, i ja onda pitam djecu, kako je pegamber naš izgledao? Kažu, aj ti rec, kaži moj dugu bradu, aj ti rec, kaži, imao torban, aj ti rec, kaže imao džube, aj ti rec, kaže imao češalj, misvak i tako dalje. I oni su, znači, prikazali sebi poslanika sallallahu u onome obliku kako i mi otprilike, jel tako, ovaj, kroz dokaze vidimo da je to to. Kaže djeco da naš pegamber sad dođe u ove naše džamije, šta bi narod za njega rekao? Konsenzus djece je bilo kaj je vehabija. <laughs> Kaže djeco, pa snimol li mi ovo, ovim ljudima šta, onda oni kažu učitelje, snimol li mi onda ovim ljudima što imaju brade, što izgledaju ko pegamberi? Snimol <laughs> li mi njima, kaže ružno i šta govor, ne smijete djeco. Znaš. E, ali to ti je vero muka, znači zato što ti nisi slobodan, znaš, ovaj. Zato oni hoće, oni će dozvoliti, ti to dozvolio teološki fakultet. Znači, možeš biti vlah na kvadrat i pisati teologiju. Jer i Iblis je učio teologiju. Jel tako? I on je zaista teolog. I on kaže, minhu, ja sam bolji od njega. On teolog, zna, hm? ima znanja. Halektani min naru, Sve on ima teologiju, ali kad je rečeno učini seždu, eba, vostekbera, vokjane, minel kafirin, oh, nema, praksa ne može. E, zato je, znači, nama borba, zato Allah što kaže وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ kome lilla. Znaš, dotle, jer ti, znači, tako i neka braća dođeš negdje i brat kaže, znaš, e, E, nemoj bogat, ovaj, ograniči se na temu, ovo ono, živ bio. A ako ste mene proglasili da sam ja nekakav doktor opće prakse, pusti na kraju. Da svašta ja diram. <laughs> Znaš, kad ja specializiram, onda će se ja na uho ograničiti, jel? Ili na uho, ili na sve troje, nuho, grlo, no, suho, kako kažemo. Ovaj. Ali, znači, jednostavno, zato su oni danas rekli, e, mi ćemo ponovo, znači, prevariti muslimane na ovim prostorima. reći mojim, imate vi teološki fakultet, imate vi sedam medresa, imate vi hiljadu, evo sad se fali, bilo hiljadu i kusur vjeroučitelja, učitelja, pozvoji MC i pozvo na, na ručak. Da ih nahrani, da im kaže i onda se fali i kaže, nemam nijednog vehabija da ima. To je uspio. Znači, uspio je i od Vehabovića napraviti da se uklapaju sistem. I misliš sve ima, evo imaju džamije, imaju sve. Haj pokušaj uđi u ćeš kako se kočevi skupljaju, kako didovi idu prema džami, znači ne daj, ne daj, Jel tako? Jel tako? Što kaže onaj, onaj, onaj lešina iz stijene, onaj dido, kaže, znate li vi šta bi značilo da oni dođu na vlast? Ma oni bi, kaže, sve žene da budu pokrivene. Subhanallah. A on, vi znate kad čovjek stariji da mu samo šta rasti? Uši. Uši mu volke ne znači neće dugo. Ali on se brine kako će njegova unuka ostati Hoće li ona morati obući suknju ili mora, ili mora ostati dalje ugaćama i u helankama da Allah sačuva? La haule E, zato je, znači kad hoćeš vjeru onda vidiš da je to samo znači da se zamažu oči ljudima. Možeš ti doći na televiziju, međutim mi tebe pitamo šta ti misliš o šehidskim akcijama. A nećemo te zovnemo pa da kajamo, gdje ti predstavi se ko si, šta si, čemu pozivaš i evo ga online si, jel? face to face. Evo sad pričaj ti, a mi ćemo onda u otvorenom programu ti postaviti pitanja. No znaš šta, ovaj, to je, a dođe onaj, onaj dub iz Banja Luki <laughs> i zove ga čovjek i kaže mu ovaj, nešto je tamo rekao, on mu kaže jedi ono, u pol studija. Onaj se, voditelj znoji, znaš, predsjednik jednog naroda, jo, on takva, takav vulgaran. I to ništa, opet ovdje u Sarajevu dogovaraju se, sjede, piju, znaš. A ti treba da progovoriš o dinu i onda to oni kažu, znaš, ovaj, e, Josufe, Hafize, Josufe, baš kao ja sam Jusuf. Bili vi razgovarali sa MC, pa veli ja bi, nama je naređeno da razgovaramo sa Jahlu Kitabijama, pa kako da ne razgovaramo sa Mustafom. <laughs> da haudamo da kupimo. E, idemo dalje. Allah! Ovo je priprema za javnu davu. Ovo kad kažemo da se pojavili rej, opet nemojte misliti da je sve palo u vodu i da je znači sve zabrljano. Uvijek su bili znači pojedinci, uvijek su bile skupine učenjaka koji, to je Allahov dar i Allahov dobrota prema ovoj vjeri, da su sačuvali i vezali se za faze koje su bile prije njih. Tako da mi danas imamo sačuvan Kur'an, imamo sačuvano izvodno tumačenje Kur'ana, ali smo htjeli sa ovim znači ovaj posjećanjem da se samo prisjetimo kroz koje je ovo sve faze prolazilo kako bi imali uvida šta se je to sve dešavalo. I evo i nešto nešto malo i od mene. Ono što sam ja, evo sad da ne bi došla Znači, ovaj, draga braću, prilike u ovome stoljeću učenjaci su uspjeli da ove, znači, kutubu site pretresu. Na čelu sa šehom Albanijom, rahimahullah. Znači, sto godina unazad mnogo se nije znalo o stanju mnogih hadisa u kutubu site. Znači, mnogi hadis koji su kod Trimizije, koji su kod Ebu Dauda, Nesaije, Ibn Mađe i tako dalje, Musad imama Ahmeda, mnogi hadisi mu uvati. Znači, nije, nije, se znalo, znači imaju senedi, kao što su imali senedi, malo smo i prije spominjali, ali se nije znalo stanje ti ravija, može li se taj sened proglasiti, znači, sahihom. Jel tako? Pa su znači ovi učenjaci, Allah da im dadne svako dobro, ti oni koji su preseli da im dadne lijep a oni su uradili puno na ome planu, znači olakšali su nam tako da mi danas imamo silsiletu sahiha, silsiletu da'ifa, imamo znači tačno ovaj poredane sve hadise kad kažemo, kad se kaže sahih džamija, znači tu su sabrani svi sahi, znači hadisi koje je spomenuo Termizi ili Ibn Mađe ili Ebu Dawud i njima slični. Tako da je tu. Međutim, što se tiče tefsirske nauke, još ima tu posla. Jel tako? Pa vi znate, primjer radi u Ibnu Kethirovom hadisu da ima slabi, e, tefsir ima slabi hadisa, da znači mnogim drugim tefsirima, znači ima rivajeta koje treba istim kalupom znači staviti kao što je stavljen kutubu site. Inšallah, i na tom planu se radi i ima znači ljudi koji su počeli i to je ono što je znači ovaj Allah dželešanu dao da su znači al anbiya al ulama warathatul anbiya وإن الأنبياء لم يورثوا ولا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ الوافر znači poslanici su ulema je nasljednik poslanika a poslanici nisu ostavili dinare ni dirheme, pa se mi tučemo oko toga, nego su ostavili znanje. Pa ko se uhvati za to znanje, uhvatio se je, znači, za najčršću vezu. I zato kažem, inšallah, i u tom pogledu, što ne znači da možda neće biti i sa balkanskih prostora ljudi koji će, znači, uzeti, uzeti, znači, ovaj, udjela. Ja imam ovdje jedan tefsir, zove se tefsirul me'mun, ala nehđi kitabi o sunne, od jednog znači, sirijskog alima koji je, koga je država poslala kao velikog stručnjaka, inženjera na savršavanje i doktorirao u Americi. Ali potiče iz alimske porodice i učio je tako da je znači Hafiz Kur'ana, Hafiz Kutubu Sitte i ovaj napisao je između ostalog tefsir u kome ima sav tahrič. Znači sve hadise koje je spomenuo, znači spomenuo je dole znači, njihovo stanje. To mu je sad bilo olakšano, pošto je on jedan od učenika šeha Albanija, pa je mogao, imao je znači dosta materijala, jer u Kutubu Site to je more, jel tako? Tako da mrzila ga je plavo šamska ulema, negdje mu dozvole, pošto je zjake bogate porodice i ugledne, održi peše iz hudbi, oni mi odmah zabrane. I ono što sam se ja koristio, a to je sljedeći, da kad sam god došao na hudbu, morao sam plakati. Jednom sam sebi rekao, idem, e neš me ovaj put rasplakat, ja se, znači, ne nezainteresovan ću biti skroz. Doći na hudbu i bit ću nezainteresovan. Međutim, nisam mogu. Znači, čovjek priča 40 minuta. Znači, ono što se kaže, ako ima pa, kvadratni nekakav rafal, samo, znači, samo podaci, a puno je, znači, vezao to sa siru poslanika ali sam i na kraju uvijek moli za muđahide i tako nešto je rijekost. Tamo, ova, i onda kad zauči, onda te respektna i ako nije zaplakao na hudbi, zaplakaćeš na prvom ili na drugom rekatu. Pa molim Allah da ga u ovim danima sačuva, Amin. da povede ako buda taj narod, Amin. jer šamski narod je narod koga je pohvalio poslanika, ali salatu wasalam, i tamo će biti veliko skupljanje znači muslimana u mjesto koje se zove Gulpa, i Dimešk. Znači to su velika znači zelena područja oko Damaska. Tu će doći najbolji sinovi iz Mekke i Medine, ostaće samo žena i djeca. Tu će znači, doći najbolja vojska uz Allahu pomoć. Odatle će se, ako bude krenuti, i svako drvo i kamen će govoriti o Abdullah, o muslimanu, dođi, evo čuči za mene židov. Samo neće židovska vrba oni imaju drvo koje su uvijek Isto slično našoj vrbi. Možeš se za vrbe sakriti. Da te, neko, da te rafale ne skuši. <laughs> E, da je bukva ili nekakav rast. Možda. Ali za vrbe na vrbi čak ne groš. E, I još da napišemo najpoznatija djela u vremenu znači etadvina. Najpoznatija U vremenu pisanja tefsira. Znači, jer sad mi živimo u tom vremenu, piše se tefsir punom parom, da vidimo koja su to najpoznatija, znači, ovaj, djela. Teško je, znači, izbrojati ta djela. Ona su, znači, brojna. Mnogo je naslova, mnogo je, znači, tefsira, ali mi ćemo spomenuti one, znači, koji su najpoznatiji i podijelit ćemo i, znači, u dvije vrste. Prva vrsta je etefsiru al-ma'thur, ili ćemo prevesti, znači tefsir, tefsir sa senedom. Kad mhm. kažemo senedom, znači ovi svi ljudi bili hadisi, Pa zato imamo hadiška, hadijska škola i ehur rej. Što ćemo kasnije kad budemo govorili, kad se ulema razišla, šta je bilo tamo kijasa, neko je dao veću prednost slabom hadisu nego kijasu, analogiji. Pa pišemo od najpoznatiji su Džamijatul Bejan fi tefsir il-Kur'an. Džamijatul Bejan fi tefsir il-Kur'an. Šta mislite koja je na prvom mjestu? Ibn Kesir, šesto godina. Bravo. Ibn Jarir At-Tabari. Ovo je njegovo ime. <coughs> Ovo je puno ime tapira. Njegovo, znači, ime je Džamiju El Bejan fi tefsir il-Kur'an, a ljudi to kažu tefsir al tabari Ali na njemu piše, znači, Džamil Bejan. bajan Pa imaš tamo, kad smo rekli on živio? To treća faza, tako faza. E, po dva, po dva Bahrul Ulum. Samo malo, ovo je sad e, tefsira. Ovo se imena tefsira i koji je napisao. Pod prvom pa ono stavite primjer radi na jednu stranu ime tefsira, a odmah do njega stavite pisa ko je napisao, znači u istom redu. Uglavnom u prvoj vrsti je ovaj to. Jes, prvo je znači želije Taberi, pa pod broj dva Bahrul Ulum, Ebu al Samarkandi. Po tri Al-Kešfu wal Bejan, an kuran Al-Kešfu wal Bejan. عن تفسير القرآن الثعلبي بوتشتري معالم التنزيل معالم التنزيل البغوي بوتبيت المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز المحرر المحرر الوجيز الوجيز في تفسير الكتاب العزيز Jer se negdje izmiješati jednog dana sa Arafima, ono, ali s koji priča, šejhovima, ono, baš da. Al-Bagawi. U stvari, Ibn Atije. Po šest, الدر المنثور الدر المنثور في التفسير بالمأثور المأثور والأثر السيوطي وتسدم تفسير القرآن العظيم تفسير العظيم ابن كثير أوسم الجواهر الحسان في تفسير القرآن الجواهر الحسان في تفسير القرآن أوسكو su كون جواهر الحسان Džavahirul Hisan. Znači, konj koji ima puno na sebi, jel tako, oni špigla i što bukvalno kad prevodio. A zašto se, zato što konj inače ima, jel tako, on ima ulogu da prenosi, da nešto nosi. Pa on prenosi, znači, te bisere, znači, jer ko jaše konja, taj ravija ide tamo, pa tako nazvan, znači, možda je taj čovjek puno jao konja, koji je bio onako, jel, ovaj, što kažu, nađinđan, i tako tefsir dobio naziv. Eđuvahiru al-Hisam fi tefsiru Kur'an kako se prevede? Ne, na našem, da ne bude bukvalno. Kako... Pa džavarih, znači, ovaj, su ti neki biseri, i to mi je slično, znaš, ukrasi. Autor je Tha'lebi. To njemu dva, dva da. Ko? Pa Tha'lebi, jel ne? Po devet, Fethul Qadir. Al-Shawkani. قدير حكمة اليمنية نفيش سمعنا قدير فتح القدير الشوكاني إضاء البيان لست أها إضاء البيان إضاء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن في إضاء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن إيضاح يود واضح إضاء آه، إضاء يسكتلوس Znači, idaul bejan i idahi al Kur'anu bil quran Šankiti, bit će spomenuo. Ovo su bili oni ehlul hadith, a sad idemo na ehlul rej. Znači, ovi su, drugi, ovi su više davali težište na arapski jezik, na, znači, ovaj, e, kad se kaže arapski jezik, na tu gramatiku, šta se sve može izvući iz toga i to slično. Pod broj jedan, El Kešaf, za Mahšari. الزمخشري الكشاف مفاتيح الغيب قطبة الرازي الرازي مفاتيح الغيب مفاتيح الغيب الرازي Nije ovo naš što mi Ali, onaj... Iako se i on borio, iako se on borio protiv filozofa dosta, razumiješ, na poznate svoje... Znači, znači među ovima ima koji su... Znači, nemoj sada shvatite, znači da su ovo... Znaš, znači ovdje ima stvari koje su, međutim, oni, znači, takav im je pravac. Znaš, znači, ovi će prvi najviše za dok se vezati. Jer oni su muhadisi. Znaš. Kao što primjer radi u hanefijskom mezebu imaš neki usula koji nema kod Ahmed ibn Hanbala. Jel tako? Imaš istihsan. Imaš masalih ul mursel. Znači neke imaš urf. I tako dalje. Ovaj, zato što je to više vezano znači za, za rej. Dok ovi koji su na, na hadijskom pravcu oni više znači drže do rivajeta. Po dva, po tri مدارك التنزيل وحقائق التأويل مدارك التنزيل وحقائق التأويل النسفي وتشتري لباب التأويل في معاني التنزيل في معاني التنزيل الخازن والبيت Halal što ko je onaj pisac ove Lubavbe? Al-Hazid. Pod pet, Al-Bahru, Al-Muhir. Al-Bahru, Al-Muhir. Yes. Muhir. Ko budeš u, mi, se kupu, kneš se kupat. A podeš u dubine, možeš se ugušiti. Zato su ni pjani se kupali po plažama malo. Ebi Hayyan. Ebi, Ebi, Ebu. Ebi ili Ebu Hayyan. Po šest, moramo مرمى فجور أنوار التنزيل أنوار التنزيل وإسرار التأويل Bejbawi, tenzil je spuštanje, te'wil je tumačenje. El Bejbawi. Kitab al tenzil, onaj koji smo se knjigu. Pa je. Tefsir al Jalalain, Jalaluddin Mahalli, wa Jalaluddin al Suyuti. Jalaluddin al Mahalli. Jalaluddin Pa, i Jalaluddin al-Mahalli i Sujuti. I njemu ime Jalaluddin al A pa Zato je ovo Znači, se na ovo gore To je onaj tefsir Dželalin, Znači, on, njemu nema puno tefsira, znači, ima tumačenje riječi sa strane, znači, ovaj, nema puno povoda, objave i tako dalje, nego šta znače određene riječ. On se često koristi danas. Kad hoćeš nakon na brzinu da znaš mudhametan, šta znači, na brzinu možeš dobiti odgovor. Jel? Dvije modro-zelene, jel tako? Pa jedan rekao, Efendi, što si učio na teraviju u dvojini? Što nisi rekao mudhame i požurio? Znaš da utakmica ima poslije teravije. Iršadul akl, as-salim. Kako? Iršadul akli as-salim. Ila mezajel kitabi el-kerim. Jer on akli eselim. selim Ovo je tako krupna rečenica. Ila mezaja al il kerim. Ila. Ila mezaja al kitab El kerim. znači, usmjeravanje <clears throat> razuma u ono što se znači, čime se znači odlikuje naša knjiga ili Kur'anul Kerim. Ebu Saud, po devet, Ruhu al Ma'ani fi tefsir al Kur'an al Azim, po seba al Methani. Znači, Ruhu al Ma'ani fi tefsir al Kur'an al Azim, po seba al Methani. Elusi, El Elusi. Po pa se vidi da su Da nisu <laughs> Arafi. <laughs> mnogi, mnogi su Perzijanci, mnogi su, znači, ovaj, tamo, ovaj, taj dio. Idemo dalje, Tefsir menar Deset. Jes, Tefsir menar deset. Menar. Muhammed, Rešid, Riba. Rashid. Riba. Što znači menar? Nije menar, menar. Menar. Tefsirul menar. Od nur. <laughs> Ti se zrijevo izgleda. A javljaš se često, ne bi ja rekao. <laughs> e, i 11. Ovo će biti interesantno kad kasnije ko je snimio pa sluša, znaš. Nije monotonija, malo je interesantno i lijep se zapamti. Pod 11 fi al Kur'an. Ko je napisao fi Qur'an Kur'an dobit bombon Sejid Kutub. Rahimahullah. Muaza, dugujem ti bombon. Nam kesi kupa, naši, pa ti jednu da Allahu akbar. Arapi kažu, uhdike sukera, hata tu salli alim nebi, dovčeš kocku jedna, reci slavata poslanika sa Eto, to je, draga moja od prilike znači, što se tiče da imamo nekakav prijesek u ovoj hadijskoj nauki, kako je to prošlo. Mi bi sada mogli da imamo vremena više, znači da sad svakog ovoga, ovaj, to možda neke druge prilike, svakog ovoga od pisaca tefsira, da njega malo obrađujemo. Njegovu biografiju, koje šta je i tako dalje, ali evo bombona je stigla naše brat Moaz. Nemam duga prema Moazu. Znači, ovo nije kod nas, bilo je tu drugi. Mimo njih, Pa normalno. Kako da ne? Jer nikako bi Ovako braće, svanak Allahuma wa bihamdika wa nešhedu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sad znači do ova, u 11 bi trebalo da već krenemo u davu. Tako da ona braća koja mogu da stavi na raspolaganje svoje auto s tim da oni voze, nek mi odmah dođu ovamo tako da formiramo odmah imamo koliko auta može ići. Ova braća koja moraju da idu, Allah da vam put, ne bi loše bilo da uzmijete po jedno deset ovih letaka pa uspuđe stanete i to je dava. Vi se kad vi kažete da se vraćate iz dave u davu. Canyon.